desgraçada, bagunceira, desgraçada, bagunceira. O R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GW hoje te pega e hoje tu toma canseira. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sobe, solta, sente e prende. Sobe, solta, sobe, Vem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe sol, sobe sol. Sente e prende, sobe sol, sobe sol. Vem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada. Só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra dar uma botada. Oi. Peru, que elas querem. Peru, que elas Oi. querem. Peru, que elas querem. Peru, que elas Oi. querem. Que elas querem. que elas Querem, que elas querem. Oi, eu posso levantar, eu posso puta. Oi, eu posso levantar, eu posso puta. Oi. Desgraçada, bagunceira. Desgraçada, bagunceira. O R7 que te pega e hoje tu toma canseira. O GW hoje te pega e hoje tu toma Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, sobe, solta. Sente e prende, sobe, solta, Sente e prende, sobe, solta, sobe, Sente e prende, sobe, solta, sobe, solta. Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Sente e prende, sobe, solta, sobe, solta frente, sobe, sobe, sobe, bem novinha rebolando nessa brincadeira nova. Uma rabeta desgraçada, imagina ela pelada, só que eu nem falo nada. Guardo tudo em pensamento, imagina no momento só pra dar uma botada. Peru, que elas querem, peru querem, elas querem, elas querem. Oi, oi, força levantando oi. pão sua puta. Oi, a força levantando oi. pão sua puta. Oi, oi, força levantando oi. sua puta. Tá na peru, uhum. tá na peru, tá na Oi. Tá na peru, uhum. tá na peru.